gaurkoan eh, elkarrezketaren eh, tarteari eh, ekin behar diogu, mirari, eta uste dut eh, gure laguna haundi batetaz hitz egingo dugula, ez? Gure eh, bizardun eh, polit eder eta xermangarri horretaz, ez? Zer, Papa Noeletaz? ez, Papa ah, Noel, M.R. Mister. Uh -huh. Mariano Rajoy. Bai. Zer dela eta, bueno, murezketak iragarri ditu, bueno, murezketa baino sablazo ikaragarri goztekin nola deitu, murezketa baino gehiago direlako, gurean da lab eh, sinikatuko ordezkaria oian ostolazza, kaixo egunon, noian. Kaixo egunon. Bueno, e, bortitzak e, dira hauek, demokrazian inoiz ezagututikoak, ez? Ba, ba, egia san, ez dira, ez dira lehenengoak, aspaldian, bueno, tamaina ontakeko balet, baina murrizketa asko asko jasan ditugu, baina, baina bai, azken murrizketa bai, benetan, benetan gogorra dira, eta gainera azken aldean oitura bihurtzen ari moduan, batez ere jasan beharko dutenak izango dira, errenta maila bajoena dutenak, eta, eta bueno, ba, hilabete dukera iristeko neko zailtasun lehen dikere ba, bazuena. Mhm. E, Nabarmenena edo bintzat esan izango da, e, irailan batetik aurrea, beza, E, euneko hogeita batea, ioko dela, Horrek ze suposatzen du hola orokorrian edo? Hor, eh, bezarekin gertatzen dena da, azkenean, e, beza da oso, oso zerga, bueno, injustua edo, azkenean zergapetzen du e, kontsumoa. Kontsumitzen dugu guztio, kontsumoan e, irabaziak ez du ez duen beste ikusteko. Azkenean asko asko irabazten duenak edo gutxi irabazten duenak, e, jan beharra dauka eta oinarrizko zerbitzu eta ondasun batzuk erosi erosi beharra dauka. Orduan, e, beti esan hori da hau oso oso zerga injustoa dela, ez delako bat ere progresiboa ez du zure irabazi maila kontuan hartzen. Orduan suposatuko duena da, e, ba, egunero erosten ditugun produktuak eta erabiltzen ditugun zerbitzuak garestiago izango direla eta azkenean, ba, kontsumitzaileak ordaindu beharko duena gehiago izango dela. Orduan arazoak, lehen arazo asko baldin bat zeden <laughs> hilabete bukara eristeko, ba, arazo gehiago izango ditu. Mhm. Degarria da ez, e, kulturari egin zaion murrizketa, oian? Bai, hor gainera, trampantzeko bat edo egin hor, e, bezak ditu, hiru zerga tasa edo, e, bat da, e, oso txikia edo uneko laua dena oinarri oinarrizko produktuentzat, gero uneko orain arte uneko sortzia zena eta uneko 10era pasako dena eta horren barruan sartzen ziren orain arte e, kulturako ba, bai e, zineak, e, bai antzerkia, bai e, bueno, e, daude hor gauza desberdinak eta gero uneko 18 edo tasa orokorra 21 batera pasa duten orain. Bakarra gertatu dena da tasa horiek igotzeaz gainera egin dituzte e, ondasun eta zerbitzu dazu e, zergatipo zaldatu. Orduan lehen euneko zortzia aplikatzen zuten kulturarekin lotura zuten zerbitzu horiei eta hemendikan aurrera zortzitikan euneko goita batera pasatuta. Orduan igorez da euneko bikoa, da euneko, euneko amairuko. Orduan da izugarrezko eragina izango dure kulturarekin lotutako Eh, bueno, ba, zerbitzu horietan. Bestela ere kontuan hartu behar da, kontsumitzaileok askotan, hori ba, diru arazo edo denean eta zerbait kentzen asterakoan askotan e, hauek izaten direla kalte handiena jasaten dutena, ba, kultura inguruko zerbitzu horiek, ba, e, orduan. Aizia, suposatzen dutenak. Horregatik, da, eta e, entzun dira e, kultura inguruan eta lanean da bilen jendeak eta orain arte ere ja neko, neko pairatzen ari zirela, ba, ba, azkenean jendea larri dago eta eta kentzen asterakoan ba, askotan berak izaten dela jasaten dutena gainera olako prezio gorekin ba, ba, ba, hori oso oso oso, egora larrian geratuko dira Bueno, horretaz gain e, beste zer esana emanduena langile publikoei e, gabonetako soldata gehigarri hori edo e, kendu egin gozaiela. E, alde batetik langile publikoak izango ditugu, baina gero enpresa hundiek ez dute aitzakia bezala erabiliko euren langilei kentzeko ere, gabonetako soldata gehiarri hori? Hori, orain goz hemen erabakeena da langile publikoena. E, bestela, langile pribatuena egia san, e, igual dekretu bidez ez ez, baina bakoitza bere enpresan ari daia ondorioa jasaten eta enpresa askotan daude, ba, espediente egoeran, edo soldata morrizketa egoeran, edo dakitzen bezala azken lan erreforma ere e, onartu zen moduan onartu zen, orduan patronalak bere eskuetan ditu nahi dituen e, neurri guztiak, orduan hori ja dagoeneko arlo pribatuan ja pairatzen ari dira langile asko eta asko. Orain gertatuko dena da publikoan, hori, ba azkenean e, eh, gabonetako soldata kenduko dutela, baina gainera ez aurtengoa bakarrik, aurtengoa, datorn urtekoa eta aurrengokoa, osea ja dira 3 urte eta ikusi beharko da gainera hori. Orengo zen neurriak hartu dira, baina baina ikusten da egoera dela hobetzen. Orduan, eh, itxura guztia dauka orain uda aprobetxatuz e, abenduan, osa abenduan, abuztuan beste beste dekreturen bat edo beste neurri bat sorta bat egongo dela eta priskat aprobetxatu nahi izango dute lehen urtean ere gertatu zen abuztuan, ba hori ba, jendea ez dago lanean, erdi oporretan dago, e, kontra egiteko eta protesta egiteko ere ez da gara jonena, orduan guk e, uste dugu eta niko ziurra da abuztuan ere beste beste dekretu beste zerbait izango dela eta aukera handia daude langile publikori langile publikoei oraindik ere kalte gehiago eragiteko. Horrez gain izango dugu jaiegunak ere murriztu egingo zaizkiela eta intzinakotasunagatikan ere dituzten jaiak eta e, desagertu egingo zaizkiela eskubide murriztea urtetan irabazitakoa beintzat. Bai, bai, bai, bai, eta hor azkenean hori da oso baldintz, oza, orain arte e, jasa, jasaten ari ziren ja eh, murrizketa batzuk eta hauekin ja da beste beste murrizketa sakonago bat, gero ikusteko dago ere, orain berez azken lan erreformarekin langile publikoa kaleratzea ere posible egin da eta arrisku handia dago eh, hori ba abuztu inguruan edo ja langile publikoen kaleratzeekin loturiko beste beste dekretu bat edo beste beste zerbait bateko. Mm Kontsumoa aipatu duzu lehen, oian, eta euneko hogeita bateko zergarekin eh, gure kontsumoa baldintzatuko du. Adibidez, e, kotxia hartzeko orduan, autopistak, e, dena, ez? hori guri eragin zuzena, bengo dugu, ez? Bai, bai, horre kalkuloak egiten ari ziren, eta hori, ez, ez da erresa, baina hori kalkulatzen zen pertsonako itzari urte batean, Bazteitzen ematen eurozia, baina berreunda laren euro artean, baina nik uste kasu askotan gehiago hori izango dela. Kontuan hartu behar da, hori, e, zerga honek eragiten diola e, ondasunen kontsumoari eta zerbitzu hori, orduan, ba, guk egunero jateko behar duguna, jaste, jasteko behar duguna, e, kontsumitzen ditugun zerbitzuak, hori edenak e, zerga honek zergapetzen ditu. Eta, eta igoera handia da. E, orokorra edo orokorra emezortzia zen, 21 batera, iru puntuko egoera handia da, baina gero eske sortzitik amarreko hori ere handia da, orduan, azkenean, kalkulak egita ez da erresa, baina bai, bai, bai eragingo dugula, eta azkenean honek eragingo duna da, kontsuma gutxitu egingo dela, zeren jendea baldin baditu berreun euro hilabetean gastatzeko, ba, hemendik aurrera berreun euro horiekin, lehen baina ondasun gutxiago erosial izango ditu edo zerbitzu gutxiago konsumitu, orduan horrek egingo duena da kontsuma, kontsuma gutxitu eta krisia e, aurrera ateratzeko edo krisitik ateratzeko importantia da kontsumoa eta beintzat hori esan dutenez beintzat Bruselatik etorria da neurri hori baina ez dakin ni Bai, hor daude, azkenean gaude egoratik ateratzeko e, dago edo gastoa murrizten duzu edo hori, ba, kontsumoa eta pixkat e, indartzen duzu, ba, berriz reaktibatzen duzu. Orduan, Orain arte hartzen ari diren neurri guztiak dira kontsuma gutxitzeko, baina kontsuma gutxitzeak egiten du orduan eta zulo handia ban sartzea, gastoa txikiago izango da, baina baina irabaziak ere gutxiago izango dira eta azkenean hor zurrunbilo bada eta gu bentzaneko garbi dugu irtenbide ez dator lehendik. Eta gero horren kontrako edo kontsumoa bultzatzeko izango litzateke saltokia handiak edo hainbat hiri Madrilen Bilbon kasu, e, dendak 24 orduz erekita edukitzeko aukera. Hogeita laborduz eta urteko egun guztietan. Eta hori, aspaldi aspalditidan idugu hemen eh, Ego Euskal Herrian burruko hori, jaietan jai ekin lotutakoa, azkenean, horre, eh, daude, e, kontsumo zentro handiak, baina gero denda txikiak, eta, eta garbi dago horrelako neurriek, batez ere denda txiki izugarrezko kalte egiten dietela, ze denda txiki batean, langile bat edo bi baldin badaude, horiek ezin dute urte guztiko egun guztietan eta ordu guztietan irekite duki, orduan, kompetentzia hortan galdu egiten dira eta orain arte behintzat Ego Euskal Herrian eh, lortu dugu e, jai egunetan eh, <clears throat> itxita, itxita edukitzea orain lege aldaketa honek eragiten dio biztanle kopuru batetik gora dauden iriei kasu honetan uste Ego Euskal Herrian bilu bakarrik sartzen dela baina bai burruka egin behar dela hori hori hori ez betetzeko eta azkenean hori ba, jaiak dira jai egiteko eta eta ba, olako zentrotan edo olako dendetan lan egiten duten pertsonek deskansatzeko, azkenean beraiek ere eskude dutelako. Mhm. bueno, lehen funtzionarioen e, soldata horri buruz hitz egiten egon gara, e, Patxi Lopezek esan du esko, e, esko eh, jaurlaritzak, ego euskal herrian edo EAE, nobeto esan da, ez duela horrelakorik aplikatzeko asmorik, baina Madriletik behartzen badute? Nik uste Patxi Lopezen gobernuak sinizgarritasun gutxi duela. Azkenean, neurri hauen antzekoak lehen zapatero hartu zituen eta orduan bete zituen. Orain ze gertatzen da, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan eh hauteskunde kanpaina baten aurrean, e, justu orain beraiek peperekin hautsi dute zuten ituna, Orduan, beraiek ari dira pixka eta aprobetsatu nahian, ba, orain arte izan duten desgaste hori ba, ba, ba, alde neurrian gutxitzeko eta pixka indartzeko hauteskunde begira, baina Baina hori, antzeko neurriak lehen zapatero gartu zituenean, hauek inolako zalantzarik izan hemen aplikatzeko. Orduan, orain zer esan dezaketen, ba, ba, ba, ikusiko dugu, baina gure ustez sinesgarritasun gutxi dute eta eta ziurrena da neurri asko entzat, hemen hemen aplikatu behar izatea eta batzuk ez badira momentuz aplikatzen izango da horregatik hauteskunde kanpaina baten aurran gaudelako eta beraiek ere ba badakitelako boto asko jokoan da dela. Degarria da ez oian... eh, herritarrei e, diruak entzea, beza, igotzea, eta politikarien soldata altuak mantentzea, ez? Da, da, da lotxagarria, azkenean ikustea hori, ba, hartzen ari diren aurri guztiak direla, hori, ba, ba, jende xeari eragiten diotena batez ere, eta gero hor daudela koimailako elite batzu, eh, politikariak ere barnean sartzen direna, ba, ba, ba, ba, izugarrizko dituztenak, eta, eta inolako arazorik ez dutenak, e, hilabete bukara iristeko, baina azkenean erabakiak horiek hartzen dituzte, orduan da, hori, ba, olako desorekak daude bizigan gizartean, ba, ba, ba, ba, ba, eta desorekabek handitzen doaz, azkenean hartzen ari diren aurreakin desorekabek handitzen doaz. Horrera aipatzen zuen Mariano Rasoi jaunak, e, zinegotzien murrizketak emango zirela, baina, ezakit, zinegotziek zenbateko gastua suposatuko loketen, euren soldata jetxi gabez. Nik ere hor, azkenean, nire ere datu asko eskapatzen zaizkit, eta ez dakit e, Espainia mailan e, egia dere, hor egongo dira baremo batzu, baina hori, ba, ba udaletxe igual, e, alkate izateatik edo zinegotzi izateatik, izugarriko orratuko dela. Ni daki dara bintzat, hemen inguruan ez da ez da horrela gertatzen, orduan ez dut uste horrek hemen inguruan bintzat eragin gehiagizango duenik. Ba, Espainia mailan eta beste, beste, herri batzutan ba, ba, ba, ba, ez dakit, baina on azkenean da hori murriztu, murriztu, murriztu eta alden, alden leku guztetatik kendu behar hori. Mhm. Ela sindikatuare eh, aipatu behar dugu, izan ere, bueno, eh, Euskal gehiengo sindikala apurtzear, oian? Ba, euskal gehiengo sindikala, a ber, hor gauza bada, eh, orain hartzen ari den neurri guztia bai, erantzutea, eta... Erantzun hori nik uste gai izango gerala, bueno, ba, eh, gehiengo sindikala osatzen genuen eragileok, gehi, beste eragile sozial batzuk batuta, oiei erantzuteko. Baina gero gertatzen dena da, erantzun puntual horretaz aparte, guk bai ikusten dugu, pauso batzuk eta pauso serio batzuk eta bizigaren egoera politikoa eta ekonomikoa eta guztiak kontutan izan da, ba, pauso batzuk eman beharra eta hor ikusten ditugu zailtasunak eta hor dago ba, ba, ba, gehiengo sindikal moduan e, eh, ausunarketa asko eta konpartitu behar genituzkenak, ba, ba, ba, ba, ez gaude, ez gaude ados, orduan da, ba, ba hor daude zailtasunak. Erantzuteko orduan, nik uste gai izango gara erantzuteko, baina hori, nik uste, e, gehiengo sindikalak hori baina gehiagorako aukera eman behar luke, eta momentu honetan, ez gera, ez ados jartzen, ba, ba, ikusita zein den egoera, ba, aurrera begira, ze, ze, ze pausun man beharko hori irateke, ba, pixka, gugarbi dugulako soluzioa buru jabetzaren bideti dagoela, eta hor pauso batzuk eman beharra daudela, eta azkenean arlo ekonomiko eta krisi ekonomiko honek eh, egoera politikoarekin ere lotura lotura zuzena dolago. Horretaz gain, bueno, aste honetan e, eh, mobilizazioak deituta baditu zuen? Bai, e, a, bueno, ba, lehenengo neurri moduan edo erabaki da gaur asteartea e, lanbideren aurrean e, konzentrazioak egitera, egitea eta aste azkenean, e, zazpetan zazpietan, eskualde buruetan e, eh, kazeruladak egitea. Eta ja pixkat e, eh, irailari begira ere ari gera aztertzen, ba, bertza aukera gondetezken, ja erantzun fuerteago bat emateko, ba, pixkat hitz egiten ari gara, eta bueno, urrengo egunetan dira pixkat albistea horren inguruan. Mhm. Ba, oian, ostolazta ez dakite zehoz egeio esan nahi dezun? Ez, pixkat, e, eh, igual jendeari, gizartean etxipen handian abari da, eta jendea dagoia neko Neiko etxita, orduan, ba, bueno, egoera gogorra dela, baina jendea, jendea animatu, ba, beren e, egonezina kalean erakustera, eta pixkat, ba, ba, honi, honi aurregen beharra dagoela, eta Euskal Herriak bat baduela, eta pixkat, ba, jendeari, jendeari animatu erantzuteko. Mm -hmm. Baian, Ostola Zala, ba, sinikatuko kidea mila esker eh, gurean ezategatik eta hurren arte. Bale, eskerrik asko zuei.